بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته və e, yığıncağımızda səbəb qardaşımızın toyudur bugün qardaşımızın oğlunun Allah subhanətələ bu toyu mübarək eləsin və Allahın bu evlənməyin xeyirli bərəkətdə eləsin Və təbii ki, mühüm məsələlər çoxdur. Ən böyüyü odur ki, ən birinci bizim belə görüşməyimiz, yəni bir, bir yerdə olmağımız. Bu ən mühüm məsələlərdən biridir. Hı. Çünki nə qədər aralı olanda, ə, e, qəlblər aralaşanda, görürsən, şeytan qapı tapır o qəlbə. Və həmçinin şeytanlar. və şeytan qapıların və şeytanları bağlamaq üçün nə qədər tez-tez görüşsək, o qədər yaxşı olur. Və təbii ki, mühüm məsələlər çoxdur. Və özünüz də bilirsiniz ki, ə, e, dəvətimiz, dəvətimizə qarşı hərəkat çoxdur. Və bu təzə deyil və çoxdan gedir. Cürbəcür firqələrdən və özünüz də bilirsiniz ki, nələr daha uydurmurlar. Nələr daha uydurmurlar. Və təbii ki, onun da səbəbləri var, o uydurmaların. Ən böyük səbəb odur ki, cəmaat inanmasın deyə. Mənim üçün uyduranlar görsənin ki, mövqeylər zəifdir ona görə. Öz ətrafındakilərini saxlaya bilmirlər. Böhtən nə vaxt alır? O vaxt ki, cavab verə bilməyib, öz batilin haqlaşdıra bilmir, əl atır böhtana, yalana. Ona görə yəni, mühüm məsələlərdən biri e, insana sabit qalmağı üçün və salamat qalmağı üçün əqidədə, fəhimdə yəni, qardaşlar gəlib bilən adamlardan soruşsunlar. Çünki bu məsələ bir gün oradan zəifləyib. Özünüz də görürsünüz. Yəni kifayətdir ki, biri bir dənə internetə girib, bir dənə saytdan iki səhifə şey oxusun. Mövzu. Tutardı. Dərhal çaşır. Çaşmağa qalxın qırayı. Başlayır şeyhliyə eləməyə, müştəyidlik. Və heç kəsi bəyənmir. Yəni, Şeyh Albani, Şeyh Bin Balaz deyir, ola kimdir? Və biz bununla yaşayırıq bu yəni. gün, yəni onlarla. Bu hadisələr özünüz də hamınız görürsünüz. Və təbii ki, bunun məqsədləri, səbəbləri var. Ən birinci səbəb insan ola bilər artistdir, yəni cəmatı bölmək üçün maska geyib, məsələn, qəst cəmatı bölməkdir. Yəni, elm tələbələrinə uzaqlaşdırmaq alimlərdən uzaqlaşdırmaq. Yəni, özünüz də görürsünüz ki, onlar bir dənə bizi ittiham edirlər. Onlar alimlərə ittiham edir əslində. Onlar əslində alimlərə ittiham edir. Lakin başlanğıcda əsas bizi qəsd edirlər. Lakin qəsd alimlərdir. Çünki biz heç nə özümüzdən demirik. Biz sadəcə alimlərin sözünü təkrarlayırıq və salam. Ona görə sual verəndə, sual soruşanda həmişə adam axtar, bilən adam olsun. Arxain adam olsun özündə, elmdə. O, xüsusən də elə məsələlər var, hər adamdan soruşmazlar. Məsələn, Şeyhülislam buyurur ki, rahim Allah, böyük məsələlər böyüklərdən soruşulur. Balaca məsələlər balacalardan. Xüsusən də insanlara hökum və s. Şeyh Fovzan, Hafizəhullah deyir ki, təkfir məsələləri elm tələbələrindən, elm tələbələrindən, yanımçılardan, ümumiyyətlə oxuyanlara, oxuyanlardan soruşmaq düzgün deyil. Təsəvvürlə, yəni, təkfir məsələləri elm tələbələrindən, yanımçılardan və ümumiyyətlə oxuyanlardan soruşmaq düzgün deyil. Onun yeri alimlərdən soruşasan ki, ağır məsələdir ağır məsələdir. Yəni, nə üçün hətta salamat qalaq deyə? Və ya başqa məsələlər. Çünki özünüz də görürsünüz ki, belə məsələlər heç də xeyrə aparmır, əksinə təfriqəyə aparır, fitnə fəsada və xüsusən də cahillər düzgün başa düşmürlər. Ətraf çoxsu cahildir və sözdən istifadə edirlər. Ona görə də adam məsələlərdən danışanda, xüsusən ciddi məsələdə biraz dəqiq olmalıdır, aydın olmalıdır. Aydın olduqca fitnəkallar istifadə eləmir, eləyə bilmir. Ona görə bir məsələ çıxanda ümumiyyətlə, qardaşlar, biz bunu yaşayırıq. Mən o yaşayan söhbətləri deyirəm. dəqiqləşdirəmişəm. Nə qədər söhbətlər var, görürsən ki, hamısı böhtandır və ya 10 dənə qoyulub üstünə. Bir şey olanda qardaş, dəqiqləşdir. Gəldi yenə filan kəs, sən belə söz demirsən, yoxsa yox. Ne üçün? Çünki belə məsələ fitnənin qapısı qabağını alır. Həm də fitnəkalların. Əgər biz dəqiqləşdirməsək, tələssək, o fitnəyə qapıdır. Ona görə e, özünüz də, yəni onu demək istəyirəm ki, qardaşlar, fitnəkalların, fitnənin çıxmağında ən böyük səbəb, ən birinci səbəb biz özümüzük. Biz özümüzün üzərində gəlib çalışaq. Özümüzün üzərində gəlib çalışaq. İman cəhətindən, Əsasən qəlbə əməllər. Qəlbə əməllər ixlasdır, sidqdir, yəqinlidir və s. təvəkküldür və s. və s. Bunların üzərində gələk çalışaq. Və həmçinin, əlhamdülillə, əhlüsün əməl cəman qoyduğu qayda qanunlar var, qaydalar. O qaydalarla gedmək. O qaydalara biz rayət eləsək, istinad eləsək, əlhamdülillah, nəticəsi də yaxşı olur. Həmçində nə üçün dəqiqləşdirmək lazımdır? Fitnəkarlara yol vermirik. Onda artistlər və ya xəstələr, onların fitnəsi alınmır. Hə, yoxsa kim nə dedik, hamımız başlayır qulaq asmağa, götürüb o sözü dərhal başlasaq, gedib orada-burada danışmağa, belə fitnə yayıləcək və şübhən, şübhə və s. və nəticədə sonra islah eləmək çətin olur. Əleyhissalam. Və nə qədər məsələlər var, görürsən ki, deyilib, düzgün deyilməyib. Düzgün çatdırılmayıb. Və ya həslən heç deyilməyib elə şey. Və xüsusən də 21-ci əsrdə bir üstə dicəylər çox çalışırlar, balacalar. Yəni, götürürlər məsələn kazetlərdən sözlər, sözlər, sözlər. Və təsəl indi video düzətmək olar. Qaldı ki, söhbəti. Ona görə həmişə dəqiqləşdirmək, bu Rabbani üslubdur. Allah subhanətə bizi belə tərbiyə verir, bizdən tələb eləyir. Nə üçün? Fitnə, fəsad və fitnəkalların qabağını ötmək üçün. Çünki o söhbətlər ki var, özü də bilirsiniz, alimlərə tənələr, hakimiyyə mövzusu, ümumiyyətlə təkfir və s. və s. Bunlar hamısı tarixdə olub müəyyən firqələrin bu əlaməti olub. Müəyyən firqələrin əlaməti olub. Özü də eşidirsiniz ki, alimlərə tənələr deyir, alimlər saray alimlərdir. Deyir, olan başlığa çıxın belə məsələlərdən. Onlar nə bilim, kralı dediyini eləyirlər və s. və s. və səfi söhbətlər. Sonra elə bilirsən ki, bu fikir indi yaranır. Sonra görürsən ki, xeyr, indi yaranmayıb. Yəni qadın qadın məsələlərindən ancaq alimlərdir və s. İmam Şatibi rahimehullah Ehtisam kitabında deyir ki, möhtəzillər Əbu Hanifənə, Şafini onu barədə, onlar barədə deyiblər ki, onlar heyz alimlərdir. Yəni, bu sözün əsli var. Və ya məsələn, hakimin qarşı çıxır. Əslində möhtəzillərin bu imanların əsaslarından biridir, usullarından biri, qaydalarından biri ki, onlar bunu əsaslarından biri edirlər. Və ya təkfir məsələsi. Və ya başqa məsələlər. Hər bir o fikirlər ki, var hansı ki, alimlərə müxalifdir o fikirlər. Sələfə, ahilisünə və cəmə müxalifdir. Görürsən, onun əsli indi yaranmıyor. Onun əsli qabaqcadan var, kökü var, özü azmış firqələrindir. Onlar bunu əsas tutublar, o üslub olandır. Yoxsa əlhamdülillah, alimlər qaydalar qoyublar bizə, üslublar qoyublar, biz onunla yanaşırıq məsələlərə. Və onunla da əlhamdülillah fikir versən əhlüsünə və cəma, məsələn Azərbaycanda, görürsən Afrika, Afrikada əhlüsünə və cəma, sələfi, görürsən əlhamdülillah fərqi yoxdur, danışıqlar birdir. Hər yanda, harada görürsən sələfi, görürsən ki, danışığı birdir. Düzdür, indi sələflər də bölüblər, bölürlər, deyirlər, gör ki, var sələfi cihadilər, var üsulilər, var elmillər, yəni dəvətçilər. Amma batildir belə bölmür. Sələfi bir dənədir, elhamdülillah. O da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yolu və sahabilərin yolu və salam. Ona görə, qardaşlar, bax, belə məsələlərdə belə məsələlərdə ehtiyatda olun. Çünki bu fikirlər gecə İranvası eşidirsiniz. İş olanda dəqiqləşdirin. Biz alimlərdən uzaq düşsək daha nə oldu? Və hədisdə də gəlib ki, alimlər tərk olunacaq, insanlar özlərin başçılarına cahillər seçəcəklər, onlar zəratı özləri salacaqlər və cəmatı da zəratı salacaqlar. Alimlərdən uzaq düşmək zəlalətdir. Özə Rabbani alimlərdən. Bənim içində, qardaşlar, bir-birimizdən münasibət, öz üzərimizdə çalışmaq, ailə, ailə məsələlərində ciddi yanaşmaq, əxlaqa fikir vermək, bunlar hamısı mühüm məsələlərdir, hansı ki, ayrı-ayrı mövzulardır. Yəni, bunların üzərində çalışma lazımdır. Yəni, ən birinci gerək biz özümüzü üzərində çalışaq, aləmizin sonra üzərində və sonra qohum qonşu və belə. İslah belə olur. İslah, qardaşlar, vəzifəli olunur. Çünki özünüz də görürsünüz ki, islah yolu axtaranlar çoxdur. Biri deyir ki, hər yan patlatar, islah olacaq. O birisi deyir ki, mən tapmışam islah yolunu, hamı kafirdir ki, islah olacaq. O birisi başqa cür, o birisi başqa cür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi yolu qalıb. İslahı peyğəmbərlər eləyib. Və Allah Subhanahu taala bizə Quranda onları barədə xəbər verib. Və islah yolu odur. Onlar necə dəvət ediblər, onlar nədən başlayıblar, onlar insanlarla necə münasibətdə olublar, və islah yolu odur. Və biz o yolla getməliyik. O yolla gedirsək islah olmayacaq. Aydın qardaşlar? Və bu qədər istəyirdim danışmaq, çox danışmaq istəmirəm. Onsuz bilirsiniz bunları. Sadəcə yadınıza sağlam. Allah subhanətələ bildi ki, yada salmaq müminlərə fayda verir. Allah subhanət hala qardaşlığın bu izdivacın xeyli bərəkətlər etsin. Allah subhanət hala subaylar sevəli halaklar nəsib etsin. Salamu aleykum və rəhmətlər.